Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ Յոթ տարի առաջ 2016 թվականի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Ադրբեջանը կոպտորեն խախտելով հրադադարի մասին համաձայնագիրը ռազմական գործողություններ զավալեց Արցախի դեմ, որը պատմության մեջ մտավ ապրիլյան կամ քարորյա պատերազմ անվանումով։ 88-ի միասնությունը, որ կորսված էինք համարում, վերագտանք։ Արտակին վտանգը համախմբեց ողջայությանը։ Մեզ թիկունք կանգնեցին Հայաստանն ու Սփյուռքը։ Մոռացվեցին սոցիալական անարթարությունները, ուսակցական համայնքային տարաձայնությունները։ թշնամին նպատակ ուներ կարճ ժամանակում ճեղքել մեր պաշտպանությունը եւ խորանալ առաջ։ Նրա դեմ ելան առաջնագիծը պահող մեր զինվորներն ու սպաները։ Հենց նրանց անznուրացության շնորհիվ կարողացան հաղթահարել առաջին օրերի անհաջողությունները եւ նախաձեռնությունը վերցնել մեր ձեռքը։ երբ հրթիռակոծում է բոլոր տեսակի հրթիռներից, երբ օգտագործում է զենքի բոլոր տեսակները։ Սա պատերազմ է, եւ պատերազմին պետք է պատասխանել պատերազմի ձևով։ Մենք իրավունք ունենք 94 թվականի սխալները կրկնել քանի որ մենք արդեն տվել ենք այսքան զոհեր, եւ այս զոհերի հիշատակը եւ ապագա զոհեր չտալու համար պետք է ռազմական գործողությունները տեղափոխել Ադրբեջանի տերիտորիա։ Եթե մենք դա չանենք, ապա նորից լինելու է այսպիսի պատերազմ։ Նորից տալու ենք զոհեր։ Կարելի է ասել, որ Ադրբեջանը ձախողվեց, ինչ նպատակ ուներ չիրագործվեց այս ձեռնարկով։ Այո, միանշանակ Ադրբեջանը ձախողվեց։ Մենք պետք է օգտվենք այդ ձախողումից եւ զարգացնենք մեր հաջողությունները։ Ինչու սխալվեց Ադրբեջանը։ Նրա ձախողման պատճառը ո՞րն է համարում։ Հիմնականում իր տեխնիկայի հզորության վրա փորձեց կանգ առնել եւ իմ կարծիքով հաշվարկները սխալվեց եւ մեր ժողովուրդը եւ սահմանի վրա գտնվող մեր զինվորները բառացիորեն նվիրյալներ նրանք արժանի են ամենա ամենաբարձրին մայրերից սկսած, ծերերից սկսած, 18 տարեկանից սկսած, փոքր երեխայից սկսած, բոլորը միակամ են եւ բոլորը կանգնած են ամենաթանկը կյանքը զոհելու հայրենիքին։ Երանի մենք հասնենք նրան, որ ամեն մի ազատամարտիկ ծնոտ թվականից սկսած, որ երազում են ունենալ անկախ պետություն, եւ այդ պետության հզորությունը, սոցիալական արդարությունը, տնտեսական քաղաքական հզորությունը օրեցօր մենք տեսնենք ու տեսեք մի քանի տարի հետո այն երկիրը, որի համար զոհվել են այդ տղաները եւ որի համար մենք կարողացել ենք մնալ պայքարել եւ մեր երեխաների ապագան կերտել մեր հայրենիքում այդ զայնագրությունը կատարել են պատերազմի 4-րդ օրը։ ԼՂ ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ազատամարտիկ Արմեն Սարգսյանից բացի նույն օրը զրուցել եմ եւ Մերցավոր Արևելքում ԼՂՀ ներկայացուցիչ Երջանկահիշատակ Կարո Քեբաբջյանի հետ։ Ընկեր Քեբաբջյան, Սփյուռքը ինչպես 1988-ին էր, այսօր էլ ամենքերբ սատարում է մեր ժողովրդին։ Դուք թողել եք Լիբանանը եւ այսօր մեր կողքին եք ձեր ընտանիքով, ձեր կինը եւ որդին գտնվում են Լեռնային Ղարաբաղում։ Այս Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության եւ Ադրբեջանի բادرավ չէ, այս Թուրքիո-Ազերիների համայն հայության թեմ մրվող բادرազմ 1915-ի շարունակությունն է այս, եթե մենք այս անգամ համայն հայությունով Ազերին հսկա թասը չդանք եւ գասեցնենք թե հային կարող են թրուն-թրուն չարտեր։ Վերջ չարտերուն բայկար մինչև վերջնական հաղթանակ։ Խնայենք մտնանք Ադրբեջան վերջ, հաղթենք տնենք Թրոշ։ Մոմանտը հիմա է, այս մոմանտը պետք չէ գործընթնել։ Զինատատար հանդարտություն իվնաս մեզ է։ Հաղթենք, հետո նստենք բանակցության։ Ուժը ունենք ճշնամուն պարտադրելու հաշտության պայմանագիր։ Փարոյական, զինվորական, նյութական ուժը ունենք։ Կմնա մեր պետության գամքը, ղեկավարների գամքը եւ գորովը։ Ինչի էր ձգտում Ադրբեջանը ռազմական ագրեսիայի սանձազերծմամբ, շփման գծում առավելության հասնելով ազդել բանակցությունների ընթացքի վրա, թե ավելի հերուն գնացող նպատակ ուներ վերադարձնել Արցախը եւ հարցը վերջնականապես փակել։ Այս հարցերի ընդհանրապես ապրիլի առաջին օրերին տեղի ունեցածի վերաբերյալ ինչուների պատասխանները միանշանակ չէին սկզբնական շրջանում ըստ էության ադրբեջանի քաղաքականության մեջ որևէ նորություն չկար։ Ինչ կատարվեց, դա իրենց ռազմական դիվանագիտության շարունակությունն է, ինչ է փոխվել ծավալներն է, խախտումների եւ ճնշումների Ռազմական դիվանագիտությունն այն է, որ ադրբեջանական կողմը փորձում է լարվածություն ստեղծել առաջի գծում, ճնշում գործադրել եւ դրա հետևանքով զիջումներ կորզել Արցախյան կողմից եւ Հայաստանի Հանրապետության կողմից արդեն բանակցությունների ընթացքում։ Բայց տարիներ շարունակ այդ փորձերը հաջողության չեն հասնում եւ իրենք ավելացնում են խախտումների ինտենսիվությունը եւ ծավալները։ Փարքաստո մեր պաշտպանության բանակի ղաների շնորհիվ այս ամենը կասեցվեց Մասիս Մայլյանի փորձագիտական դիտարկումներն են կրակի դադարեցումից անմիջապես հետո։ Մեզ պարտադրեցին կրակը դադարեցնել։ Պաշտպանության բանակը նախաձեռնությունը վերցրել էր ձեռքը։ Կարող էինք առաջ գնալ։ Ինչ թվում է, այո, մեծ ճնշում կար կողմերի վրա, որ կրակը դադարեցվի։ Ադրբեջանը, քանի որ արդեն իրենց հարձակումը ձախողվել էր, միակողման է անգամ հայտարարեցին, որ կանգնեցնում են գործողությունները։ Նախաձեռնությունը այդ ժամանակ արդեն մեր բանակի ձեռքում էր եւ ադրբեջանցիները բախում էին հակահարվածից եւ այդ հակահարվածը պետք է ուժեղ լիներ։ Ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ հաջողությունը այսօր էլ մեր ձեռքում է, եթե գնահատել ունենք այս քարորիա պատերազմը, որովհետեւ թե մարդկային ուժի տեսանկյունից, թե զինտեխնիկայի ոչնչացման տեսանկյունից մերոնք առավելություններ ունեն եւ Ադրբեջան Ադրբեջանը մեծ կորուստներ ա կրել այդ առումով։ Իհարկե ցանկալի կլներ, որ Ադրբեջանը նաև տարածքային կորուստներ ունենար, հենց այն տրամաբանության մեջ, եթե իրենք եկել են տարածքներ վերցնելու, պետք է տարածքներ կորցնեն։ Ինչպես եղավ 94-ին։ Ինչպես եղավ 94 թվականների պատերազմում։ Որտեղ մենք գործն ենք մի հակառակորդի հետ, որը միայն այս լեզուն է հասկանում եւ ստիպված ենք այդ լեզվով իրենց հետ խոսել եւ այնուամենայնիվ ինչպես Սանձել Ալիևին։ Բանակցությունների ժամանակ նա վստահեցնում է, որ կողմ է հակամարտության խաղակարգավորմանը։ Եթե Ալիևյան խաղակարգավորումը ռազմական գործողություններն են, ապա ո՞րն է խնդրի ուժի կիրառմամբ լուծումը։ Ուժային կենտրոնները ինչու չեն ուզում հակամարտությունը լուծել Սա լավ առիթ չէր այս 4-օրյա պատերազմը։ Ինչու են սպասում ագրեսիայի նոր բռնկման։ Իդեմ Ադրբեջանի գործ ունենք մի հակառակորդի հետ, որը չի կատարում իր միջազգային պարտավորությունները, եւ անգամ եթե վաղանա ստորագրի որևէ հաստատուղթ, վստահություն չպիտի ունենանք նրա նկատմամբ, որովհետեւ եւ 4-օրյա պատերազմը ցույց տվեց եւ վերջի 22 տարիների ընթացքում մենք տեսանք, որ իրենք բարբերաբար խախտում են հինադատարի մասին համաձայնագիրը եւ փորձում են արդարանալ, ասելով, որ իրենք փորձում են ազատագրել իրենց տարածքները եւ այլը, բայց դա կատարվում է հակառակ այն միջազգային պարտավորություններին, որոնք իրենք վերցրել են։ Մեզ ուրիշ բան չի մնում, իրենց ուժին մենք պետք է հակադրենք մեր ուժը, ասինքն ունենանք ուժեղ բանակ, ունենանք ամուր ինժեներական կառույցներ առաջի գծում եւ այդ ամենի մենք նաեւ քաղաքական ամրապնդենք քաղաքական ճակատում ունեցած հաջողությունները։ Հաջողությունները հայկական դիվանագիտությունը, Արցախի դիվանագիտությունը գիտությունը սփյուռքում գործող կառույցները պետք է օգտագործենք այս տեղի ունեցածը, որովհետև սա շատ լուրջ փաստարկ է, որ Արցախը պետք է ճանաչվի միջազգայինորեն եւ առաջի հերթին դա պետք է սկսվի իմ կարծիքով Հայաստանի Հանրապետության կողմից ճանաչումից, որ մենք կարողանանք մեր բանակի կողքին ունենալ նաեւ քաղաքական գործոններ, որոնք միասին կարող են ավելի անվտանգ դարձնել Արցախի Հանրապետությունը այս օրերին մենք տեսանք, որ մեր պետականությունը ամուր է եւ կարողանում է նման պայմաններում աշխատել շատ արդյունավետ։ Տեսանք մեր ժողովրդի ինքնակազմակերպման հնարավորությունները եւ դրսեւորվեց այդ ամենը եւ դա վերաբերում է թե Արցախին, թե Հայաստանի Հանրապետությանը, թե մեր Սփյուռքի քուրերը եւ եղբայրները իրենց աջակցությունը բերեցին այս ամենին։ Սա կարևոր դաս է եւ մենք պետք է կարողանանք գնահատել այս ամենը, որովհետեւ երբ պետությունը կարողանում է գործել համակարգված ձևով, վերում է լուրջ արդյունքների։ Այսինքն մեր հայ զինվորը իր իր խոսքը ասել է, բայց պետք է հասկանանք, որ մեր տղաները 18-20 տարեկան տղաները մասնակցել են զորավարությունների ժամանակին եւ տարբեր կառույցներ հենց բանակի մեջ իրենք հել են շատ հստակ աշխատել, սկսած շարքայինից միջև գլխավոր գերագույն հրամանատար։ Իսկ ինչ կլներ, եթե Ադրբեջանը հաջողության հասներ, չեմ կարծում, որ Ադրբեջանից պետք է պահանջեին զորքերը հետ անեին եւ այլ։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք եւ այս քարորիա պատերազմն եւս ցույց տվեց, որ պետք է ապավինենք մեր սեփական ուժերի վրա, մենք պետք է ուժեղ բանակ ունենանք եւ մեր ամբողջ հասարակությունը, հայությունը ընդհանրապես մեծ ուշադրություն պետք է դարձնի բանակին, առաջնագծին եւ դա է հիմնական երաշխիքը, որ նորից Ադրբեջանը չփորձի գնալ նման ոտնձգությունների այս իրավիճակից օգուտներից մեկը այն կլինի մեր այս հաջողության, որ կարողացանք կանգնեցնել այս ագրեսիան ադրբեջանական, կարող է նայ լինի, որ խոսենք Ղարաբաղի մասնակցության մասին բանակցություններում, եւ սա էլ որոշ կապիտալիզացիա կլինի այդ հաջողությունների կամ տեղի ունեցածների։ Ապրիլից հետո տեղի ունեցածը կապիտալացնելու ուղությամբ ինչ ենք արել։ Արվածն ու չարվածը 2020 թվականի աշնանային պատերազմը ցույց տվեց։ Ապրիլյան պատերազմի ելքը վճռել է սահմանին կանգնած զինվորը, թե ինչ ճակատագիր էին որոշել Արցախի համար ուժային կենտրոնները, կարելի է կռահել – զինվորի հանուն հայրենի հողի միջև արյան վերջին կաթիլը մարտնչելու խիզախությունը փակել է այն բացերը, որ գոյություն ունեին դիվանագիտական քաղաքական ասպարեզներում, զինված ուժերում, ընդհանրապես մեր կյանքում։ Զինվորը խառնել է խաղաթղթերը։ Ադրբեջանի քայլերը սպորադիկ չէին, հստակական սպոնտան չէին, լավ մտածված քայլեր են եվրազմավարությունն էր։ Հրաչյա Արզումանյան, քաղաքագետ։ Ուղղակի այդ քայլերը կանգնեցրեց մեր զինվորը, մեր զինվորի ոգին, ոչ թե զենքը, որովհետև նա զենքային չունեցավ, որը պիտի ունենա։ Հասկացողության կա ռազմավարական գրականության մեջ ռազմավարական կապրալ, ռազմավարական եվրեյտոր։ Նկարագրում է այն երևույթը, երբ զինվորը կանգնած հնարավորություն են ունում ազդել process-ների վրա, որ գնում են մինչև մնացած ավելի բարձր մակարդակների ռազմավարական, քաղաքական, աշխարհակաղակական ասպարեզների վրա, երբ զինվորը իզենքով փոխում է խաղը, որը գնում է աշխարհակաղակական ասպարեզում։ Նման հասկացողություն կա եւ եւ գործեց մեր պարագայում։ Եվ հաստորեն է հա։ գործեց մեր պարագայում, մեր զինվորը փոխեց բոլոր ծրագրերը։ Ամեն ինչ մտածված էր եւ Ադրբեջանի նամակը եւ դրսեւորումը Ռուսաստանի, բայց մեր զինվորը փոխեց ոչ թե հայկական դիվանագիտությունը, ոչ թե հայկական քաղաքականությունը, ոչ թե հայկական պետական կառույցները։ Զինվորը այն հերո հերոսները կանգնեցին իրաց արյունով։ Եվ այն հասարակությունը, այն մայրերը, հայրերը, որ կանգնած են իրան թիկունքում, մայրերի, փույրերի աղոթքը եւ զինվորը կանգնեցին այս գրիվը, զինվորը եւ մայրերը։ Պետք է դա գնահատել եւ այն ժամանակը, որը մենք այսօր ունենք, հասկանալ ինչ պիտի փոխենք, որ մյուս անգամ լինենք ավելի պատրաստ։ Հայ զինվորի նվաճումները, հայ ժողովուրդը փաստորեն կարողացավ պահել դիրքերը, ճիշտ ձևով քաղաքական ոլորտում չկարողացավ նորից օգտագործել։ Ապրիլյան պատերազմը Երևան հանեց բոլոր այն թերությունները, որ արկա էին մեր կյանքի ամեն մի բնագավառում, այդ թվում ռազմական։ Սկզբնական շրջանում ինքնամաքրվելու փոփոխությունների գործընթացը ակտիվ էր, հետո ըստիս սկսել է դանդաղել։ Թվում էր, պիտի ավելի արագ ձերբազատվեինք բոլոր ճարիքներից ու արատներից, որոնք արգելակում էին երկրի զարգացումը, մեր առաջընթացը։ Թվում էր, պիտի ամրապնդվեր ներքին կայունությունը։ Ավաղ, կարծես մոռացանք, որ պատերազմը շարունակվում է, չգիտակցեցինք, որ քաղաքական պայքարում ձեռք բերված հաղթանակները ոչինչ չպիտի արժենան, եթե Արցախը ձեռքից տրվի իսկ պատերազմը կանխելու լավագույն ձևը Հայաստանն ու Արցախը տնտեսապես հզորացնելն էր։ Հզոր բանակ, հզոր կուսակցական համակարգ, համերաշխ հասարակություն ունենալը հանրության քաղաքականացումը, անհանդուրժողականության դրսևորումները սպառում են ընդհանուր նպատակի շուրջը համախմբվելու նրա էներգիան, ջլատում ուժերը։ զոհվածները հրամայում են հողը, որ իրենց արյամբ են ոռոքել, պահել, պահպանել։ ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի ապրիլի 4-ի թողարկումը։ Հաղորդման հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։